Նախորbanությունների մասին համառոտ Բանակցությունների ժամանակ Ստեփանակերտի շահերը պետք է ներկայացնեն Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունները։ Ադրբեջանը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Հանդիպում Ասկերանի շրջբարչակազմում։ Արցախում նվազել են կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները։ Հանրապետությունում բնապահպանական իրավիճակն առանձին մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Կարինտակ համանքի միջնակարգ դպրոցի խնդիրները։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի ուղիղ եւ լիարժեք մասնակցության բանակցությունների վերականգնումը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից է։ Այս մասին Մեդիամաքսին տված հարցազրույցում նշել է արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանը։ Նրա խոսքով այդ նպատակին կարելի հասնել այն դեպքում, երբ երկու հայկական հանրապետությունները հստակորեն բաշխեն իրենց դերերը եւ լիազորությունները Ադրբեջանի հետ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այս ուղությամբ Երևանի եւ Ստեփանակերտի համակարգված քայլերը թույլ կտան ստեղծել նախադրյալներ Արցախի բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձի համար։ Հայաստանի ղեկավարությունը իր հերթին բազմիցս հայտարարել է, որ բանակցությունների ժամանակ Ստեփանակերտի շահերն անպայման պետք է ներկայացնեն Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմն ամենքերբ հակազդում է լիաձևաչափ բանակցությունների վերականգնմանը, առաջ քաշելով տարբեր անհիմն գաղափարներ եւ առաջարկություններ։ Տվյալ հարցում Ադրբեջանի մտեցումները յուրատեսակ լակմուսի թուղթ են հանդիսանում, որն ի ցույց է դնում Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության արդար լուծումը փնտրելու Բաքվի իրական պատասխանատվության բացակայությունը, ընդգծել է Մասի Իսմայլյանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի ոչ պաշտոնական հանդիպումներին, Մասիս Մայլյանն ասել է. Ցանկացած հանդիպում, որը նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնմանը, կարելի է միայն ողջունել։ Ահաբեկիչ երկիրը բացեյաբաց հայտարարում է, ինչ է իր բուն նպատակը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Ադրբեջանի բուն նպատակը չի փոխվել։ Դա հայոց պետականության եւ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության կորցանումն է։ Սրա մասին Ադրբեջանը միշտ խոսում է, ավելին մեղադրում է հայկական կողմին բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ։ Սակայն իր այդ հայտարարություններով հենց ինքն է խոչընդոտում բանակցային գործընթացին։ Բայց Ադրբեջանն այսպեսին է. Մենք միշտ պետք է հասկանանք ու չմոռանանք, թե ում հետ գործ ունենք։ Չպետք է ակնկալել Ադրբեջանից դիրքորոշման փոփոխություն կամ որ նա ինչ որ կառուցողական քայլեր է կատարելու։ Հնարավոր չէ, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի անբաժան մասն է եւ հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Ադրբեջանը երբեք չի հաշտվի իր հողերի գրավման հետ։ Այժմ աշխարհում իշխող է դառնում ուժի գործոնը, ով ուժեղ է, նա էլ իրավացի է, ասել էր Ալիևը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ադրբեջանի այս վարկագիծն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հիմք ունի իր մեջ։ Ադրբեջանը բազմաց երկիր է եւ անելու է ամեն ինչ, որ เป զի չճանաչի Արցախը։ Ուշ թե շուտ ճանաչելու է, բայց ամեն ինչ անելու է, որ เป զի դա հետաձգվի, որովհետեւ բազմազգ է։ Եթե Արցախը ճանաչի, այլ ազգեր նույնպես կարող են անկախության ձգտման իրենց քայլերը գործնական դարձնել։ Ադրբեջանի համար նույնիսկ շատ ավելի վտանգավոր է Արցախի ինքնավարությունը ճանաչել, քան անկախությունը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի համար կա երկու տարբերակ. փորձել ոչնչացնել մեր պետականությունը կամ պարզապես սսկվել։ Ասկերյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Հակոբ Ղահրամանյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է հանդիպում շրջանի երիտասարդության ներկայացուցիչների հետ։ Թեման երիտասարդությանը հետաքրքրող կամ մտահոգող հարցերի շրջանակն է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում էր շրջանի 40 համայնքների շուրջ 200 երիտասարդ։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, հանդիպման ընթացքում ստեղծված անկեղծ եւ ազատ մթնոլորտում երիտասարդները կարողացան արտահայտել իրենց կարծիքները տարբեր հարցերի շուրջ, բարձրաձայնել համայնքներում արկա հիմնախնդիրների մասին, հույս հայտնելով դրանց լուծում տալու հարցում վարչակազմի ղեկավարի անմիջական մասնակցությունը։ Երիտասարդներին հուզող արդիական հարցերի կիզակետում բնակարանաշինություններ, աշխատատեղերի, ապա միայն ազատ ժամանցի վայրերի բացակայությունը։ Հանդիպմանը ներկային հանրապետության Հայաստան ազգային ժողովի падգամավորներ Ալոշ Ագափելյանը, Ռոբերտ Ղահրամանյանը, Գեգամ Ստեփանյանը։ Նրանք բարձր գնահատելով օրվա խորհուրդը առաջարկեցին նմանօրինակ հանդիպումները ֆորմատային դարձնել եւ պատրաստակամություն հայտնեցին երիտասարդների հետ կազմակերպող նման հանդիպումներում առաջացած հարցերն ու խնդիրները բարձրացնել ազգային ժողովի նիստերում։ Падգամավոր Ալոշ Ագափելյանը օրվա միջոցառումն ընդօրինակելի է համարում նշելով, որ հենց այսպիսի համախմբված ուժեղ երիտասարդների ձեռքում է Արցախի ապագան։ Ռոբերտ Ղահրամանյանը կարևորելով հանդիպումը կոչ արեց երիտասարդների երիտասարդներին համագործակցել համայնքների աշխատակազմերի, ավականու անդամների հետ, նրանցից պահանջելով ակտիվ աշխատանք։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը գոհունակություն հայտնելով երիտասարդներին տարբեր հարցերի շուրջ ակտիվ քննարկումներ անելու համար եզրափակեց հանդիպումը նշելով, որ նմանատիպ միջոցառումներն այսօր բարբերաբար կկազմակերպվեն։ Հակոբ Ղահրամանյանը շնորհակալություն հայտնեց նաև ազգային ժողովի падգամավորներին հանդիպանը մասնակցելու, երիտասարդության մտահոգությունները լսելու համար ակնկալելով բարձրացված հիմնախնդիրների լուծման հարցում վերջիններիս ակտիվ մասնակցությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններն Արցախում նվազել են։ Այդ մասին ասել է Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը երեք կայացած մամլո ասուլիսում։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախյան զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հարցուպատասխանի շրջանակներում անդրադառնալով հանրապետությունում կոռուպցիոն դրսևորումների բացահայտման վիճակագրությանը գլխավոր դատախազը նշել է, որ այդ մասին կառույցը մշտապես հաղորդումներ է ներկայացնում իր պաշտոնական կայքում։ Արթուր Մոսյանը վստահեցրել է, որ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ ազդանշանի դեպքում դատախազությունը միշտ էլ օպերատիվ է արձագանքում ահագին կոռուպցիոն հանցագործությունների մակարդակը նվազել է։ Տասնյակ գործեր են մենք ունենում։ Դա նշանակում է, որ եթե առաջ եղել է 100 կոռուպցիոն հանցագործություն, հիմա 80-ն է, ասինքն։ Եվ կայքում դրվում է քանի գյուղապետ, քանի պետական պաշտոնային հանցագործության համար դատապարտվել է։ Եթե կա սիգնալ, անպայման արձագանքում ենք։ Գլխավոր դատախազի հաղորդման մասնավորապես անցած տարի աճել են պետական գույքի հապշտակության դեպքերը, որոնք հիմնականում պայմանավորված են համայնքային ճանապարհների սալապատման աշխատանքների ընթացքում իհայտ բերված չարաշահումներով։ 9 դեպքով աճել են պետական գույքի հապշտակության դեպքերը, որը պայմանավորված է պետական բյուջեի միջոցներով Արցախի հանրապետության համայնքների ճանապարհների բարեկարգման համար շնորհարի ձեռքբերման գործընթացն, որի մասին ես լսեցի, դրանց մեծ մասը տեղի ունեցել Մարտունու շրջանը, մի քանի համայնք նաև ընդգրկված ա եղել Հադրութի շրջանը։ Անդրադառնալով հանրապետության տարածքում օտարերկրյա քաղաքացիների կատարած հանցագործությունների ցուցանիշների վերաբերյալ հարցին Արթուր Մոսյանը տեղեկացրել է, որ անցյալ տարի արձանագրված այդ կարգի 4 հանցադեպից երկուսը կենցաղային հողի վրա իրագործված հանցագործություններ են, մեկը ապօրինի սահմանախախտում, եւս մեկը մի շարք գողություններ իրագործել է Ուզբեկստանի քաղաքացի, ինչի մասին տեղյակ է պահվել Հայաստանի Հանրապետությունում այդ երկրի դեսպանությունը ազգությամբ ուզբեկ Հայաստանից ներթափանցալ աստեղ Ստեփանակերտում կատարվալա մի շարք գողություններ, քրական հետապնդման մարմինների, քրական հետախուզության մարմինները օպերատիվ միջոցառումներ են ձեռնարկալ, անձը հայտնաբերվալա եւ հիմա իրան ազատազրկումնակրվում մեր մոտ քրակատարողական հիմնարկում։ Ասուլիսի ընթացքում հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետության առումով Արթուր Մոսյանը կարևորել է նախաքննություն իրականացնող մարմնի անկախության ապահովման գործոնը, Սա առաջին տարին չէ, որ մենք ասում ենք, որ նախաքննություն իրականացնող մարմինը քննչական վարչությունը պրոցեսուալ անկախ մարմին է գտնվի հետաքննության մարմնի կազմում։ Ինչ նախնդիր էստեղ առաջանում ագերատեսչական շահերի բախում, թե դատախազությունը, թե քննչականը, թե ոստիկանությունը, ուժային իրավապահ կառույցները եւ մեր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենան նույն եւ իրավական կազմակերպական կարգավիճակը եւ մնացած սոցիալական երաշխիքները։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես խոստացել ենք, ներկայացնում ենք բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի երեք կայացած մամլո ասուլիսում հնչած հարցուպատասխանի ընթացակարգը առանձնացնելով առավել ուշագրավ դերվագները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Բազմիցս է խոսվել այն մասին, որ մեր հանրապետությունում բնապահպանական առումով իրավիճակը, այսպես ասած, ոչ այնքան բավարար է, սկսած կոշթափոներից մինչև հանրության բնապահպանական դասյարակություն։ Ինչպես է գնահատում նախարար Ֆելիքս Գաբրելյանը հանրապետության ընդհանուր բնապահպանական իրավիճակը եւ ինչ է արվում այն առավել բավարար մակարդակի հասցնելու համար։ Բնապահպանական տեսանկյունից, եթե ես ներկայացրի, ինչ ծրագրերը նախատեսված։ Հենց այդ ծրագրերի շրջանակներում հենց մենք նախատեսել ենք, որպես այն ինչ մեզ մտահոգում է, որպես այդ հարցերը լուծում տա։ Էկոլոգիական դաստիարակությունից սկսած միջև կոշտ կենցաղային թափոնների մասով մենք ներկայացրել ենք ծրագիրը եւ այդ ծրագրի մեջ հենց այն մտահոգություններն են, որ մենք ներկայացրել Այսօր Արցախի տարածքում չկան հատուկ առանձնացված ընդհանուր աղբավայրեր, ինչն էլ իր հերթին առաջ է բերում մի շարք խնդիրների։ Երբ կլուծվի այդ հարցը, ի պատասխան այս հարցի նախարարը պարզաբանեց. 2018 թվականին ես Հայաստանում ներկա եղա այդ աղբավայրի բացման Հայաստանի Հանրապետությունում դա առաջին հստակ համապատասխանող բոլոր ստանդարտներին աղբավայրն է եղել եւ ես միջոցառման մասնակցեցի եւ այդ ուղղությամբ մենք մտածում ենք որպես այդ հարցերին լուծում տանք։ Այսինքն սա այդ բոլոր մտահոգությունները մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ մենք շարժում ենք այդ ուղղությամբ։ Գախնիկ չէ որ Դրամբոնի հանքարդյունահանման համալիրը առանձին բնապահպանական խնդիրներ հարցեր է հարուցում, ինչի առնչությամբ էլ հնչում են որոշակի մտահոգություններ, բողոքներ։ Արդյոք տեղին են այդ մտահոգությունները։ Տեղեկացնեմ, որ 2016 թվականի օգոստոս ամսին փակվել է Տմբոնի հանքարդյունաբերական համալիրը, համաձայն, որի ներկայացվել է հանքի փակման ծրագիրը, որը ենթարկվել է բնապահպանական փորձակնության Ծրագրում նշված է եղել հանքի ֆիզիկական փակման, հանքահարստացման ֆաբրիկայի փակման, խախտված հողերի ռեկուլտիվացիոն միջոցառումների մասերը եւ 5 տարվա կտրվածքով մոնիտորինգի վերաբերյալ միջոցառումները։ Լրագրողների հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր բնակչությանը բարբերաբար վնասացնող գիշատիչների շնագայների ոչնչացման խնդրին։ Ֆելիքս Գաբրելյանի բարձաբանմամբ Շնագայլերի հետ կապված ճիշտ ասած այդպիսի ծրագիր եղել է ոչնչացման հետ կապված։ Ուղղակի հիմիկ տարբեր կարծիքնի կա։ Ես անկեղծ եմ լինելու, տարբեր կարծիքնի կա։ Բնապահպանների մի մասը ներկայացնում են, որ չի կարելի ոչնչացրած, որովհետև դա բնապահպանական տեսանկյունից ճիշտ չի, տամին ինչը, բայց զուտ բնակչության տեսանկյունից մենք հասկանում ենք, որ դա պետք է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կարինտակում առաջին անգամ դպրոց է հիմնվել 1890 թվականին։ Դա երկդասյակրթ օջախ էր մեկ վարժապետով։ Հետաքրիր է հիմնադրումից շուրջ 130 տարի անց ինչպիսին է ներկայիս Կարինտակի դպրոցը եւ ինչ խնդիրներ ունի այն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հարինդակի միջնակարգ դպրոցը կրում է իր նախկին տնօրեններից մեկի Հրանտ Ղարախանյանի անունը։ Ներկայումս կրթօջախի ղեկավարը մասնագիտությամբ պատմության ուսուցիչ փորձառու մանկավարժ Արամայի Սովանիսյանն է։ Նրա հետ մենք զրուցեցինք դպրոցի խնդիրների եւ իրեն որպես կրթօջախի տնօրենի հուզող հարցերի շուրջ։ Դպրոցում սովորում է 97 աշակերտ։ Ցավոք սրտի դպրոց աշակերտության թիվը վերջին տարիներից որոշակի նվազել է, դա հիմնականում կապված է ներքին միգրացիայի հետ։ Իսկ դասագրքերի քանակը, վիճակը։ Դասագրքերի քանակը եւ վիճակը նորմալ է։ Կարելի ասել բավարարած են երեխաները։ Պարզապես երեխան դասագրքից փախչում է։ Այսօր երեխայի համար ամենամեծ դասագիրքը այդ բջջային տարբեր տեսակի հեռախոսներն են, որոնց անգամ քնած ժամանակ չի բաժանում։ Համակարգչային սենյակ ունեք։ Համակարգչային փոքրիկ սենյակ ունենք։ Մեր դպրոցի պայմանները չի ներում, որ ասենք ունենանք մեծ համակարգչային սենյակ, բայց մի 6-7 համակարգիչ փոքրիկ սենյակում տեղադրել ենք եւ կարելի է ասել բավարար չափով այդ սենյակը իր նպատակներին ծառայում իսկ դպրոցի շենքային պայմանները Դպրոցի շենքային պայմանները խորհրդային կարգերի ժամանակ ստեղծված շենք է 75 թվականի կառույց է ադրբեջանական ինժեների նախագծածով ընդ որում եթե դուք շադիր նայում եք այդ շենքին այ ձեր արժեվ հրված տեսնում եք որ շատ սխալ կառույց է այսինքն միջոցները նայում են արևին դասարանները գտնվում են արևմուտքում եւ դա ես կարծում թե հատուկ նպատակով է դա ստեղծված որ เป զի մեր գենոֆոնդը ոչ շացնեն այսինքն չեն կարողանում ներքին վերանորոգման շենքին վերականգնողքում ավելի թանկ կնստի, քան թե նոր շենքի կառուցումը։ Բացի դրանից 8-ամյա բազայի հիման վրա է, ընդամենը 8 դասարան։ Ընդամենը 8 դասարան։ Ես ստիված որոշ ներքին հարդարումներ կատարելու միջոցով կարողացել եմ եւս 3 սենյակ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք 12-ամյա կրթություն իրականացնենք։ Բազմիցս անգամ նշել եմ, որ գոնե մի հատ կցակառույց կառուցեն 4 դասարան, որպեսզի կարողանանք նորմալ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ իրականացնել։ Իսկ ծրագրերում չկա շինարարություն։ Ոչ Սրուցակիցս հավաստիացնում է, որ բոլոր առիթներով հնարավոր բոլոր ամբիոններից մշտապես բարձրաձայնել է այս խնդիրների մասին։ Հուսով է, որ մի օր բարենորոգվելու հերթն իրենց կրթօջախին էլ կհասնի։ Արամայիս Հովանեսյանը հպարտությամբ է խոսում կրթօջախի նշանավոր շրջանավարտների մասին, բայց եւ նշում է, որ ներկայիս սերունդն առավելապես միջին արդյունքներ է ցուցաբերում։ Պատճառները ըստ նրա ավելի խորքային են, քան թվում է։ Այսօր կրթական համակարգը այնպիսի թերություններ ունի, որ անդրադառնում է երեխաների կրթության դաստիարակության վրա։ Հիմնականում սերտողական ուսուցումն է այսօր կարևորում։ Նույնիսկ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեստային համակարգի բացակայքից մեկն այն է, որ ընդհանուր մտածողությունը, ասենք այդ աշխարհակահաղական, վերլուծական մտածողությունը այսօր շատ ստորին մակարդակի վրա է։ Բավական է միայն հիշես, նշես եւ վերջացավ։ Թե այս խնդիրը երբ եւ ինչպես կլուծվի, չգիտեմ, ասում է Արամայիս Հովանիսյանը, բայց որ սերտողական կրթությունն ապագայում ավելի խորքային խնդիրներ է հարուցելու, միանշանակ է։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողները թատերական ներկայացմամբ հանդես են եկել Բերձորում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Արցախում առաջին անգամ երիտասարդ արտիստները ներկայացրեցին Ալեքսանդր Պուշկինի, Եվգենի Օնեգին Չապածով վեպի Կապրել Խուդեդայի բեմադրած Պարային պլաստիկ ներկայացումը։ Սանողական թատրոնի տնորենի օգնական Տիրան Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ պարախմբում կան թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի եւ ուսանողներ եւ շրջանավարտներ։ Այցը կայացել է Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանի աջակցությամբ։ Արարվեստի երիտասարդ արտիստները մոտ կես ժամ լարված պահեսին հանդիսատեսին բարի միջոցով եւ երաժշտության ընկերների տակ ներկայացնելով Պուշկինի չափածո վեպը, որը նկարագրում է ռուսական կյանքը 1820-ական թվականներին։ Այդ ժամանակվա կենցաղը, նորաձևությունը, մարդկային հարաբերությունները, միջավայրը, որտեղ ապրում էին վեպի գլխավոր հերոսները՝ Տատյանան եւ Եվգենի Օնեգինը։ Տիրան Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ այսօր մշակութային կապը քաշաթաղետ առավել ակտիվացնելու են եւ նման ներկայացումները կլինեն աճախակի։ Հանդիսատեսը մեծ գողնակության բերացավ դահլիճից հույսով, որ նման ներկայացումներ ելի կլինեն։ Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունեց կառավարության ծրագրի նախագիծը։ Նախագծին դեմ են քվեարկել ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Կառավարության ծրագիրն ընդունվել է 82 կողմ 37 դեմ ձայնով։ Նշենք, որ կառավարության ծրագիրը ազգային ժողովը քննարկել է 3 օր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ կառավարության ծրագրով ազդարարում են տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Ըստ ծրագրի, առաջիկա 5 տարիներին կառավարության գործունեությունը միտված է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ եւ ներառական տնտեսություն կառուցելուն։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին երեք նշել է Տյառն ընթառաջի տոնը, որը խորհրդանշում է 40-օրյա Աստածորդու Մանուկ Հիսուսի ընծայումը տաճարին։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում կազմակերպված միջոցառմանը ազգագրական երկերով ու պարերով հանդես են եկել կենտրոնի սաները։ Տոնի առիթով կազմակերպվել է թատերական ներկայացում։ Այնուհետև եկեղեցու բակում վարել են տոնական խարույկ եւ ներկաներին բաժանել հայկական գաթա եւ աղանց։ Արցախի այան բարեմաղթանք է եղել նորապսակներին, ցանկանալով նրանց երկար տարիների երջանիկ կյանք։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ կատարվել է օրհնության կարգ։ Նահակից ներկայացրել է տոնի խորհուրդը եւ շնորհավորել միջոցառման մասնակիցներին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենյանց Լեռնացքը միայն բեռնատարների համար եւ Սոտք Կարվաճար ավտոճանապարհը։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անվադողերով։ Վրաստանի ավտոճանապարհային դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղ սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։